Môre julle kom nie vanoggend hier vir julle iets gee omdat dit uit myself het kom nie. Ek het dit in die week gekry en dit het nogal vir my baie beteken en ek het gedink vir die van julle wat wat hier is party sal dit dalk ook kan waardeer. Uh ek het die week 'n demonstrasie gekry van wat geloof regtig is. Geloof is om jou selfoon te vat en iemand te skakel en te glo daai persoon gaan aan die ander kant antwoord. Maar daar's niks tussen julle nie. Jy glo hy gaan antwoord. Dit is om jou TV aan te skakel en te glo daar gaan beeld op wees. Hoewel daar geen draad aan iets gekoppel is nêrens. Dis om jou remote te vat van jou TV en hier te sit en hom aan te skakel en te glo hy gaan aangaan. Dis om jou radio aan te skakel, jou internet aan te skakel op 'n tweerigting radio met iemand te praat. Daai persoon is so ver van jou, jy kan hom nie eens sien nie, maar jy glo hy gaan met jou terugpraat. Ons sien dit nie, maar ons glo dat daarbo en tussen ons syne beweeg, TV syne. Elke dag hier waar ons sit, is nou radio syne, TV syne, noem dit op. Ons glo dit ook. Uh ons glo dat daar kommunikasie tussen die twee is. Maar ons sukkel om te glo dat daar kommunikasie tussen ons en God kan wees. Ons sukkel om te glo dat daar 'n geesteswêreld is, daai selfe wêreld waarin hierdie syne beweeg, omdat ons dit nie kan sien nie. Ek het nou vanoggend probeer soek, maar ek is nou nie so goed met die woord soos Jan nie, maar die, ek weet die woord sê dat Salig is hy wat nie gesien het nie en tog glo. Is ek reg, Jan? Ek weet nie waar dit staan nie. Goed. As ons Psalm 91 gou-gou vat en ons glo, dan moet ons glo wat hier staan. Daar's soveel siektes en goed wat ons elke dag op die nuus oor hoor wat mense aan sterf as ek dink hoe ons almal op die skema op hol gegaan het oor oor hierdie varkgriep en al die goed nê. Nee. In Psalm 91 vers 2 en vers 3 staan tog Ek sal tot die Here sê my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Wat is varkgriep anders as 'n verderflike pes? As ons gaan na Johannes 17 toe vers 15 en 16 daar staan ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie maar dat u hulle van die bose bewaar hulle is nie van die wêreld nie net soos ek nie van die wêreld is nie hy praat tog sekerlik van ons Jan is dit reg ja So ons is nie van die wêreld nie. En hierdie siektes en goed waar ons so altyd so oor bekommerd is is van die wêreld. So ons is nie van die wêreld en dan wil ek die laaste sê moet ons nie ook begin sê soos wat uh Job in Job 42 vers 5 gesê het. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Ek vanmôre ja by die deur inkom. Toe loop Jan met sy vlerke so oopgespreek. Sê Jan, waar heen vlieg jy? Nou weet ek. Hier's 'n wonderwerk om te gebeur. Hierdie gebou en die goed wat hier klaar kom. sien ons dit? Is ons bereid om uit ons sitplekke uit te kom en te sien wat gebeur? Of sien ons dit nie? Aanvaar ons dit net so. Ons sit hier in die woordskool. Jy kan maar gerus intoe kom. 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedagte verander na dieselfde beeld. Nou daar het ek dit nou vir Jan bietjie aangevat want ons word verander na dieselfde beeld. Soos wat ek dit verstaan, so lees ek dit hier. Nou wil ek hê julle moet saam met my gaan na Kolossense 2 vers 9. Daar staan want in hom, in Jesus woon al die volheid van God liggaamlik. Hy sê in Jesus woon die volheid van die godheid. Stem ons saam daarmee. Dit is in Jesus. Hy's nie sonder dit nie. Vers 10 sê want julle het die volheid in hom. So die volheid van Jesus van God is in Jesus, die drie eenheid en hulle is hier binnekant. As ons hom nou aangeneem het. Hy sê in hom in Jesus wat die hoof is van alle owerheid en mag. Almal is aan Jesus onderworpe. Hy woon binne in ons. Ek wil hê julle moet dit baie mooi, baie mooi sit. Daai laaste stukkie sê, uh, hy is die hoof van alle owerheid en mag. Vers 15 sê net vir bevestiging. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in openbaar teen toon gestel en daaroor hulle getriomfeer het, is net bevestiging dat Jesus is die hoof. Hy het uitgesort. Hy bly binne in ons is hy verbintenis oop of is hy nie oop nie? sien ons die wonderwerke wat gebeur of leef ons verby dit? Uh hoofstuk 3 vers 4 sê wanneer Christus Christus is die uitstorting van die Heilige Gees, ag uitstorting die die die salwing wat oor ons kom. Ons kan dan sê soos wat die salwing wat ons lewe is openbaar word. As die salwing wat uitstort en oor ons kom, as dit vir ons openbaar word, Hy sê dan sal julle ook saam met Jesus in heerlikheid geopenbaar word. As die salwing uitkom dat jy jouself uit jou stoelheid losgemaak het en wonderwerke begin sien, begin leef dan kom die wonderwerk, dan kom die salwing oor jou. Dan gaan jy dit ervaar. Dit is heerlikheid. Om dit te ervaar. Want ons gesê van die intimiteit kom God se krag deur jou. God se krag werk nie deur 'n dier nie. Hy werk deur 'n mens as jy uit jou stoel uitkom en jou beskikbaar stel. So kom God se krag in jou uit. In vers 10, as ek die vers 10 sê, en julle julle met die nuwe mens bekleë. Daai nuwe mens wat jy nou verstaan dat Jesus in jou is, dat sy volheid kan die Christus se salwing kan uitstort. Jy's nou 'n nuwe skepping, jy het jou ou baadjie afgegooi. Jy is 'n nuwe skepping. Hy sê wat vernuwe word tot kennis nuwe skepping is, dan word jy vernuwe met jou kennis na die beeld van God se skepping. Nou nou word ons vernuwe. Dan sê ons hierso in Jakobus 2 vers 18. Nee, waar is dit nou? Nee nee nee nee nee nee. Vers 25. As onthou nou ek het nou gesê as God se volheid in jou is en jy ervaar dit hy loop oor jou. Dan sê hy hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. Dit help net jy sien dit en jy bly nie daarby nie. Jy bly daarby. Dit wat ons nou gesien het. Hy sal omdat hy nie vergeetagtige hoorder is nie. Onthou nou as as ons hoe raak jy vergeetagtige hoorder? Jy kom nie gereeld na die Here toe nie. Jy sit nie gereeld aan sy voete nie. Jy kry nie gereeld nie, maar die Here gee nie vir jou meer as wat jy kan ontvang nie. Hy gee vir jou nie dit wat jy kan ontvang. So jy kan op hierdie sessie soveel vat en op 'n volgende sessie soveel en op 'n volgende sessie soveel. So hoe meer sessies jy met die Here eh, spandeer, hoe meer tyd jy saam met hom sit, hoe meer kan hy homself aan jou openbaar. Want 'n mens kan nie soveel vat en nie meer is dit op 'n slag nie. Hy sê omdat hy nie vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Dan sal jy gelukkig wees in dit wat jy doen. En as ons nou weer na hierdie eerste vers 18 kyk, 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek kon dit nie lekker verstaan nie, maar nou verstaan ek dit beter. Hy sê terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedagte verander na dieselfde beeld. Onthou as God na ons kyk, dan kyk hy deur Jesus want Jesus is konstant tussen ons. Hy sien ons soos ons is, maar ons en aan ons kant is besig om te verander En hoe sien ek my? As ek na die spieël kyk, dan sien ek hoe ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. Maar van God se kant af bly ons altyd dieselfde. Ehm um, Jan as my woorde nie reg uitgekom het nie, dis hoe ek voel. Dankie. Net bevestig wat wat Kappies gesê het en ook wat Hein gesê het vanoggend. Want dit is presies eintlik maar wat in my hart ook is. En ehm um, jy sien die wat ek wat ek sien is is dat uh, ons leef in 'n wêreld waar ons uh, gekonfronteer word met die met die fisiese riem. En alhoewel ons as gees, ons geesdimensie in die gees opereer en ehm uh, en dit is waar die stryd is. Ons het al baie ek wil dit is van ons almal bekend, maar hoe ervaar ons dit? Hoe beleef ons dit? Ehm um, want die die fisiese maak so 'n uh, inspraak op ons, so aanspraak op ons. En ehm um, Die skrif wat ek kry hierso en wat ek net wat ek net vir julle wil gee, vir julle wil deurgee vanoggend is 2 Konings uh 6 daarvan vers 15 af. Hierso onthou is Elisa die vrou, geskiedenis van Elisa en die dienaar vers 15. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer van perde en strydwaans rondom die stad. Dis die fisiese, dit waarmee ek en jy elke dag gekonfronteer word. Ek bedoel ons staan elke oggend op of ons raak wakker in die nag en ons ervaar en ons beleef hierdie fisiese hierdie stryd waar ons wat rondom die stad staan. Ehm um, en hy sê vir sy dienaar: "Ag my Heer, hoe sal ons maak?" Jy weet, is dit nie die vraag wat ek en jy op baie keer vra nie. Hoe maak ek? Wat gaan ek maak? Want dit lyk so asof die situasie die oomblik nou so oorweldigend is. Wat gaan ek maak? Hoe gaan ek dit hanteer? Hoe gaan ek deur hierdie ding kom? En dan maar hy antwoord en dis nou Elisa wat antwoord en hy sê vrees nie. Jy weet <laughs> hy sê die wat by ons is is meer as wat by hulle is. Dit is eenvoudig om dit so te sê, nê. Dit is maar in gees verg dit van ons 'n oortuiging om in daai situasie te sê maar hy wat in my is is groter as wat buite is. En dan sê hy verder, dan sê hy vir die Here, hy sê en Elisa het gebid en gesê Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En dit is die gees oog wat ons van praat, nê, nee, is om in die situasie gekonfronteer te word met die realiteit met hierdie met hierdie goed, maar om in die gees so in gesag te staan, autoriteit te vat oor die situasie en te sien verder as wat hierdie ding nou is en te kyk na die oplossing want die die die die oplossing is alreeds daar maar weer waar begin dit dit begin soos wat Kappies gesê het dit begin by daai connection by daai intimiteit by daai verhouding want daar is dit waar ons sekerheid kry daar is wat ons die die wat die ster uitkom die môre ster opkom en vir ons die die die ander laat sien wat sien hy toe kyk net wat sien hy en die Here het die oë van sy dienaar geopen en hy kon sien En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Weet julle, ek sê sê nee, in die werklikheid was dit nie daar nie. Maar hy het dit in gees het hy dit waargeneem. Hy het dit in gees gesien. En ons sal dit nooit sien as ons nie in intimiteit met God hierdie pad loop nie. Dan gaan dit nog, dan gaan dit teorie bly en ons sal hoop ons gaan dit sien. Maar dit dit is die enigste plek is daai klein dingetjie van van wat hy sê staan op. Bly daarbye. Jy weet om diep in te kyk in die volmaakte wet en daarin te bly, om daar te bly. Dis die uitdaging, dis die kuns. Uh want dan maak hy ons oë oop as die situasie dit voordoen om sodat ons kan sien. En ons sien dit in ons lewens. Uh ek wil Jan het vanoggend al van gepraat oor die gebou en alles. Ons sien die wonderwerke, sien ons. Maar as ons nie in gees wakker word daarvoor nie, sal ons dit nooit sien nie. So die, dit begin by daai verhouding, daai intimiteit, daai tyd saam met hom. En dit is nie gebonde aan tye deur wat se tyd van die dag nie. Dis dwars deur die dag. Jy weet, dit is iets wat loop. Dit dit loop net. Ehm um, so dit is vir ons die uitdaging. En het eintlik gepraat het oor die daar's ander sinte ook, maar ek dink ons sal later sal ek ietsie daaroor sê want dit gaan ook oor oor die dink. Jy weet, die sien en die dink loop saam. Want dit begin eintlik by die dink, dan gaan ons sien. Waaroor waar vergee ek my denke? Waar vergee ek my verstand? Jy weet hierdie ding, hierdie hele ding om kind te wees van God is nie iets wat Hy gee vir ons die meganismes daarvoor. En dis nie net geestelike meganismes nie. Hy gee vir ons hierdie verstand, gee hy vir ons om te dink oor goed. Hy gee vir ons ons hande, hy gee vir ons voete, hy gee vir ons mond om te praat, ore om te hoor. Jy weet daai goede is fisiese goed, ons kan dit vat. Maar dit is meganismes, dis instrumente wat uiteindelik wil hê ons moet op geesterrein begin gebruik. En dit is waaroor uiteindelik die uitdaging vir ons lê. jylle die appel vanmorgen baie goed gestaard. Um, goed, ek wil hee ons met mekaar praat vanmorgen, so in lijn met wat jylle gesê het, uit Glaasheer 5,25 uit. Maar voor ons daarby kom, blaai hier gauw gauw na Romeine 8, by vers 19. Sal nou by Glaasheers kom, Romeine 8, by vers 19. Want het sluit so aan by dit wat André gesê het, um, Andrei kom met Elisa, wees ek vir hende hier op my notas, het ek Elisa as een voorbeeld uitgehaal, en ons toch als nie met mekaar gekonfereer nie, is dan lekker nie. Romeine 8, by vers 19, hy sê, want die skeping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Hy sê, want die skeping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. In die hoop, dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Nou, ek wil julle met mooi dink oor die skrif. Hy sê, want die skepping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So dis wat oor dit gaan. Dit gaan daar oor dat die skepping ook ontwerp is. Die skepping is hierdie kosmiese straling of um, hierdie etergolwe, hierdie goeders waarvan jy praat vanmorgen, uh, eh, uh, eh, eh, Hein, um, dis deel van die skepping. En die skepping wacht met reikhalsende verlange, sê hy, op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar ek wil nou heel met iets vraag. Hoekom sê hy die openbaarmaking van die kinders van God? Moet die kinders van God nog word, of moet hulle sigtbaar word? stem julle my saam, die kinders van God is klaar, die herskeping is klaar gedoen, hy het noem 32 vers 4 het gesê, uh, gee grootheid aan onze God, die rots uit wie ons gekap is, hy sê, volkom in sy werk, toe Jesus aan die kruis ons kom herstel het in ware gerechtigheid en heiligheid, het hy sy werk afgehandel, hy was tevrede met die eindresultaat, hy het, ons het die kwaliteitsbeheer geslaag, die kinders van God is klaar daar, hulle gaan nie word nie, hulle is klaar daar. Hy sê, maar wat kort is die openbaarmaking van die kinders van God. En nou gaan hy aan by vers 20 en hy sê, want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van die een wat om onderwerp, ons weet die een wat om onderwerp was Adam, het die skepping aan nietigheid onderwerp. En nou wacht die skepping op iets, kom ons kyk wat sê vers 21, hy sê in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van verganklikheid. Met ander woorde, ons beleef dat die skepping, en ek wil sê, ons is in een sin deel van die skepping, die skepping het deel geword van die slavernij van verganklikheid, as gevolg van die besluit van Adam, as gevolg van die misdaad van een, het die sonde in die wereld ingekom, die die sonde die dood, die dood tot alle mense deurgedring het. Met ander woorde, dis waar die ding vandaan kom, hy sê, Maar nou is daar een hoop, dat die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van vergankelijkheid, luister mooi, tot die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Stem jylle saam, dat dat die heerlijkheid van die kinders van God, net soos die kinders van God bestaan klaar, maar die heerlijkheid is nie vry nie. Die kinders van God daar is daar, maar hulle is nie sigtbaar nie. Die heerlijkheid is daar, maar is nie sigtbaar. Kyk Elisa se beeld. Die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Wie was die kinders van God daar? Elisa en sy diensknegt. Dit was daar. Dit was alles in plek, maar dit was nie sigtbaar nie. Maar vir Elisa se oog was dit sigtbaar. Hoekom? Met Elisa het daar iets gebeur. Elisa het insig gehad verligte oë van sy verstand gehad en daarom kon hy Psalm 91 se beeld kon hy sien. Hy sê ek sal my engele aangaan die jou bevel gee. Ons sing vanmôre en ek dink daaroor terwyl ons dit sing, miljoene in gereedheid staan die engele voor sy troon. Waarvoor is die engele miljoene in gereedheid? Waarvoor is die engele daar? Hy sê is hulle nie dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van die uitverkorenes nie? Met ander woorde, die miljoene engele wat in gereedheid staan is daar om die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God, te vier. <laughs> Hoor jy hulle? Die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Met ander woorde, die kinders van God, wil ek sê, is in die sin nie vry nie. Hoor nie? Die heerlijkheid is daar, maar dis nog nie vrygestel nie. Die kinders van God is daar, maar dis nog nie geopenbaar nie. En nou, dis ons probleem. Dis die strijd wat ons strijd. Dis die beeld waarvan jy praat, André. Nou goed, kom ons gaan nou van hier af. Gaan ons na Galatiers 5, 25. En dis die skrif waar ek graag wil praat vanmorgen. Hy sê, as ons dan dier die gees lewe, laat ons ook dier die gees wandel. Om dier die gees te lewe, en dier die gees te wandel. Want jy sien, as ons daarin so kon slaag, om dier die gees te wandel, soos wat ons dier die gees lewe, dan het ons by die plek gekom, van die vryheid, van die heerlijkheid, van die kinders van God. Dis waarvoor die skepping wag. Goed, nou, ek wil een beeld hier op die bord teken, en nou, vir die ouds wat nou nie kan sien, nie net kan hoor, dat ek vir die ouds beskryf wat ek, sê, ek, het, ek gaan drie kolomme maak. Die eerste kolom is om na die vlees te lewe, en dis ook na die vlees te wandel. Ok, kom ons praat eers oor hom om na die vlees te lewe en na die vlees te wandel. As ons in Korintiërs kyk, skryf Paulus in 1 Korintiërs 2, skryf hy vir ons die volgende beeld. Hy sê ek gaan lees by vers 14. Hy sê: "Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid." en hy kan dit nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel word. So die natuurlike mens is die mens wat uh kom ons noem hom die natuurlike mens, die natuurlike mens. En as ons na die natuurlijke mens kyk, sien ons hierdie mense sonder hoop. Hy is sonder hoop en sonder God in hierdie wereld. Hy het nie een verwachting vir die sigtbare nie. Sy hele benadering van lewe is op die sigtbare. Hy werk net wat hy in die sigtbare sien. En alles wat in die onsigtbare lewe beskou hy as dwaasheid. Daarom sê Paulus, die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie. By vers 12, as jy terug aan een tekst of twee tekst het, hy sê, ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So alles gaan oor kennis, oor oor weet. Nou sê hy, kom ons kyk na vers 12. Hy sê ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Met ander woorde, die tweede groep. Die eerste groep was nou die wat na die vlees lewe en dis ook na die vlees wandel. Dis die wêreld. Nou is daar 'n tweede groep, die wat na die gees lewe en maar, nou, wandel ons na die gees, maar kom ons maak die tweede groep, die wat na die gees lewe, maar nog na die vlees wandel. En dan kry ons die derde groep, die wat na die gees lewe, en na die gees wandel. Gees lewe, vlees wandel. So, jylle sien die drie groepe. Die wat na die vlees lewe, maar, en, en noodwendig, as hulle na die vlees lewe, sal ook na die vlees wandel, as hulle kan nie anders. Maar dan sien jy die groep, eh, die ander groep, wat na die geest lewe, en ek wil sê, dis ons. Maar as ek na ons kyk, as ek na my kyk, dan sien ek, een deel van my, wandel nog na die vlees. En een deel van my, wandel al na die geest. En, en Paulus' beroep op die Galatius, is hy sê, as ons dan na die gees lewe, want ek wil sê in ons lewe is die gees lewe gevestig, want ons het nie die gees van die wereld ontvang nie, ons het die gees ontvang wat uit God is. Hy sê, God ons nie gees gee om weer te vrees nie, maar een van die aanneming tot kinders, dier wie ons kan roep, Abba Vader. So, ons is nou daar, maar nou is ons probleem. Wat het gebeur? Toe ons in die gees begin lewe, nou, kan jylle met my, ek wil jylle met net bykie met my, eh, een enkie eh, pad terugloop, kan jylle vir my een ander woord gee, een ander benaming vir die geestlewe? Ondou ons praat van geestlewe tegen oor geestwandel. Kan ons dit noem my stand? My stand van gerechtigheid, wat God vir my gegeet, een volmaakte stand vir hom. Geestlewe is die stand. En stem jylle saam, geestwandel sal dan nou die wandel wees, waar dit eindelijk gaan. Ons weet, my wandel is nog nie in plek volmaak nie. Dis waaroor ons sê, ek wandel soms nog, as ek in die tweede groep kyk, ek wandel soms nog na die, na die vlees. Goed, maar ons strijd, ons strijd is om na die geest te wandel. Nou, nou die achtergrond, hy sê, die kinders van God moet openbaar gemaakt word. Die vryheid van die, die heerlijkheid van die kinders van God moet vrykom. Nou het Jesus gesê in, in Johannes 8, by vers 31, hy sê, as jylle in my woord bly, hier is die sleutel, hy sê, as jylle in my woord bly, Wacht bykie, kom sy duidelijkheid woord. Wat is woord? Woord is nie die boek nie. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God. Met ander woorde, in my woord bly, beteken om in hom te bly. Bly in my soos ek en jylle, om in hom te bly. So nou sien jylle, hier is nou een groot saak wat ons hier moet uitmaak, en Henda daarmee begin verlede week, en ek hoor sy lekker opslag gemaakt, en jylle, ek, het, eh, ek veg eindelijk vir die posiesie vermoorde. Eh, en dis vir my fantastisch, maar ek wil nou hee, as ons in hierdie proces gaan kyk, kom ons gaan, nee, laat ek eers dit klaarmak, kom ons hee, hy wat na die geest lewe, het besef wat sy stand in Christus is, nee, die kind van God is klaar, hy is net nie geopenbaar nie, hoe gaan hy geopenbaar word? Hy gaan door sy wandel openbaar word, jy sien ons wandel, ons wandel gaan openbaar wie ons is. Wat het ons gesê? Ons het gesê, die perd trek die kar. Die kar stoot nie die perd. Die perd is wie ek is. Wie is ek? Ek is kind van God. Openbaarmaking van die kinders van God. Ok, die perd is wie ek is. Die kar wat getrek word, die, wat noem ons, the cart and the horse. Ek moet nou miskien my kar en perd met ek recht krijg. Ok, kom ons maak het volksvagens wie ek is, die venterwaankie is wat ek doen. Misschien sal ons dit in, in nieuwe terme kry. Nou goed, die venterwaankie gaan bepaal, ek wil amper sê, die openbaring van die kinders van God, die openbaring van wie ek is, die openbaring van die heerlijkheid, gaan leen die wandel. Hier sien, ek kan sê, ek is die gerechtigheid van God, en ek kan myself in my huis toesluit, en daar sit ek. Wat sy waarde het dit? Wat sy effect gaan dit op die skepping hee? Wat sy effect gaan dit op my medemens hee? Wat sy getuienis gaan dit vir die Heere wees? Wat so die ek sal sigtbaar word dier my wandel. Jacobus het het prachtig gesê in Jacobus 2, hy het gesê, wees my dier jou werk en jou geloof, en ek sê jou uit my werk en my geloof wees. Ek wil hier iemand het sien. Maar ander woorde, my geloof waarvan ons praat, gaan sigtbaar word dier my werke. Jy sien, ons kon argument onthal, ons vat nou maar net die, die gebouw as een beeld, ons kon aangehoud droom het en gesê, hm, eendag, eendag wil ons nog een ding doen, of ons kon gesê het, kom ons doen dit. En nou is ons een jaar later en hier staan dit. Maar besef jylle, ons kon dit nog steeds die droom in ons gehad het, en daar sou nie, nie een steen aangeroer gewees het nie. En dis die beginsel van die ding. Goed, nou maar kom ons gaan terug na, toe ek my stand ontdek het, toe ek dier die geest begin lewe het, toe Godse geest in my kom woon het, het dit die hoop in my gebring. Waar krijg ek dit vanaan? Blaai met my saam na 1 Petrus 1, 1 Petrus 1, van vers 3 tot 9. Hy sê, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid, anhoor, het kom syver van hom af, ons die wedergeboorte, ons gesê, dit is die recht tot geestgeboorte, hy het ons waardig kom maak, hy het ons die gerechtigheid van God kom gee, uh, tot een levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dode, tot een levende hoop, met ander woorde, hy het ons kom waardig maak, um, Jesaja het dit prachtig gesteld, toe Jesaja 44 vers 22 sê, hy sê, ek delg jou oortredinge uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Hy sê, ek het dit klaar gedoen. Hy sê, keer nou terug na my, want ek het jou verlos. Nou, dis wat die wedergeboorte is. Hy sê, ek het jou verlos. Ek het jou sondes uitgedeld soos een nevel in, die, in jou, of jou oortredinge soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Hy sê, nou kan jy na my toe terugkeer. Nou dat ons na my toe teruggekeer het, hoor nou wat sê hy. Hy sê, hy sê, so dat, by vers 4, hy sê, so dat ons een onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan gekry. Nou kyk, die termen wat hy gebruik is, hy sê, onverganklik, dit beteken, niemand kan daarmee torren, niemand kan het verander nie. Hy sê, onbesmet, dit beteken, dit is syver, dit is heilig, dit is rein. Hy sê, onverwelklik, dit is my, loop my saam met die onverganklik, dit gaan nie afgaan nie gaan nie soos een blom wees van die, van die veld nie. Ander woorde, as die skrif sê, alle vlees is soos gras, die blom verwelk en die gras verdor, dan sien ek, as hy praat van onverwelklik, dan sien ek daarin, dat vlees kan nie hierin een rol speel. Stem jylle sal? Want vlees sal die neiging om te verwelk. Alright, goed, hou dit net vast in jylle gedachte. Wat in die die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, dier die geloof tot die saligheid. Nou, kom ons kyk na die woord saligheid. Die woord saligheid, gaan ons in vers 9 ook sien, dis die woord redding. Dit beteken soteria, die, eh, die Griekse woord beteken, om gezond te maak, om heel te maak. Hy sê, wat in die krag van God bewaar word, dier die geloof tot die heel maak, tot die herstelproces, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Sê vir wanneer is die laaste tyd? Was dit die laaste tyd toe Petrus het geskryf het? Ja, dit was ook. Petrus het dit al in die laaste tyd geskryf. So die laaste tyd was wanneer na die kruis. Dis gereed om geopenbaar te word, maar is dit geopenbaar? Is die vraag. Hy sê dit word in die krag van God bewaar deur die geloof tot die herstel. Watter herstel praat ons van? Ons praat van die herstel van my denken. Onthou die beeld van 2 Korinthus 3,18. Hy sê, ek word van gedaante verander. God het eenmalig in Jesus, het hy my volmaak gemaakt. Hy het, hy het my gesien, toe sy sien aan die kruis hang. En toe sy sien opstaan uit die doodheid, en in triomf staan, toe sien hy, althans, nadat sy sien opstaan het, sien hy hom in ons. So, nou sê hy, die volheid van die Godheid woon in Jesus lichamelik, nee, Ok, nou sê ons, ons het die volheid in hom, ons gaan nou terugkom na die een toe. Want jy het nou die ding redig mooi ingeleid. Maar nou, kyk wat sê 2 Korinties 3, by vers 18 sê hy, hy sê, terwijl ons met een onbedekte gezicht, soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander. Maar ander woorde, wat is die heerlijkheid van die Heere wat ons aanskou? Hoe lyk die heerlijkheid van die Heere? Kom, <clears throat> miskien vir Hein nou vra, Hein het vanmorgen vir ons Job 42 vers 6 gelees, wat sê, van hoor sê het ek van u gehoor, nou, nou het u my oogie gesien. Nou het my oogie gesien, nou goed, as jy my oog omgesien het, hoe lyk sy eerlijkheid? Kom aan. Jan sê, is om jou self in Godse plan te sien. Kijk mooi, God het die mens gemaakt hoe? Na sy beeld en sy gelijkenis. By ander woorde, die mens, die onbesmette, onverganklike, onverwelklike mens. Dis Adam voor die val. Hoe het hy gelyk? Na God se beeld en gelykenis. So om die heerlikheid van God te aanskou is om Adam te aanskou soos wat God hom in sy heerlikheid gemaak het. Is julle met my? Hy sê Nou word ons terwyl ons met onbedekte gesig soos in 'n spieël wat aanskou, die heerlikheid van die Here aanskou, word ek verander na dieselfde beeld. Nou wag 'n bietjie. Ek word nie verander nie. Die werk is klaar gedoen. Dit was die dispiet die, uh, met, die, met die woordskool. Want die woordskool is lekker warm, dus jylle moet kom, dit is rarig goed. Kijk hier wat was die dispiet met die woordskool. Dit gesê, die skrif sê, ek word verander, dis hier waar nie. Ek word nie verander nie, ek is klaargemaak. Dit neem 32, sy wee is volmaak. Hy het afgehandel, die werk wat hy in die kruis gedoen is volmaak, hy is in sy ris. Hy het my en jou volmaak in hom voorgestel. So hy gaan ons nie verander nie, ons is verander. Maar wat gebeur? Wat gebeur? Hy sê, terwyl ek aanskou word ek verander. Wat beteken dit? My denke aangaande myself verander. My denke aangaande wie ek is verander. Want my denke moet in lijn kom met wat Godse denke oor my is. Nou ek wil sommer net een voorbeeld vir jou gee. Jezus sê vir die lamman, wat hulle laat sakke die, van die dak af, Hy sê, jou sondes is jou vergewe. Hulle sê, maar hoe kan jy sondes vergewe? Hy sê, wat, wat is die verskil om te sê, jou sondes is jou vergewe, of staan op, neem jou bed op, en gaan in jou huis doen? My ander woorde, as ek myself sien, as vergewe, dan sekerlik moet ek myself sien as genees. Is ek net halfwaard vergewe? Is ek net een gedeelte vergewe? Is die vergewing, is Godse vergifnis in my, oor my leven, absoluut vergewe? is ek voor God onverganklik, onbesmet. Ephesians 5, 25, Hy het omself vir ons oorgegee om ons te heilig, na hy ons gereinig het dier die waterblad, dier die woord. Hy sê so dat hy ons voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek, of rimpel, of iets dergeliks. Maar hy dit heilig voor God so weet. Come on, is dit nie hoe ek lyk nie? Het hy dit afgehandeld? Ja, hy het dit afgehandeld, is klaar. Is, hoe is ek vergewe? Ek is absoluut vergeef. God sê, aan die sondes oortredinge sal ek nooit meer dink. Nie, hoekom nie? Ek het het verweider so ver as die ooste van die weste, ek het het gewerp in die diepte van die see. Om nooit hier daar te dink. Nou, as ek met een onbedekte gezicht soos in die spiel, die heerlijkheid van God aanskou, dan moet ek ons die vergifnis sien. Dan moet ek die onskuld van God sien. Dan moet ek ons die geneesing van God sien. Kom aan, mense. Kan jylle sien waar jy gaan ons? kan julle sien waarin, waarin mik ons, nou kyk mooi, ons het gesê, toe ek in die geestlewe begin wandel, die tweede groep, toe ek in die geestlewe begin wandel, het my stand begin besef, het dit vir my hoop gegee, en die hoop in my lewe, het gesê, daar is die hoop, het my gekoppel aan een onsigbare wereld, en gesê, in die onsigbare, in die sigbare, sien ek dat die hele skepe mag met reikalsne verlangen, In die skepping sien ek die vlees. In die skepping sien ek die verganklikheid. Hy sê, ek sien die slavernij van verganklikheid as ek na die skepping kyk. As ek net sien hoe vlieg die papieren by die voertuig te vensters uit en ek sien die gemors in die straten, dan sien ek die skepping wacht met reik als in die verlange. Dis wat ek sien, maar die geestgeboorte, die geestlewe het vir my een hoop gegee op die onzichtbare. En nou begeer ek die onzichtbare, want wie wat, dis my, dis my, my, my, ontwerp, ek is ontwerp vir orde, ek is ontwerp vir geneesing, ek is ontwerp vir een uh, stelsel van reinheid en skoonheid en heiligheid, ook in die skeping, kom aan mense, luister, hoe, hoeveel christene sien ek, Christ, sogenaamde christene, wat sê hulle is uit geest gebore, en hulle het geen gevoel vir die natuur nie, hulle het geen gevoel vir die omgeving nie, hulle mors net, ek sien het, ek sien hoe dit werk, Ek sien hoe 'n ou ry en hy hy hy maak sy tuin baie mooi skoon en dan ry ry oor die straat en gaan dan by sy veilige goed op die sepaadjie aan die oorkant van die straat. Kom aan. Sien julle wat ek van praat mense? Ek is nie besig om aanvangers te wys nie. Ek probeer sê sien julle wat ons dilemma? As as ek verstaan, as ek as ek in kontak gekom het met God se gees, dan moet dit 'n effek op my hê om te sê die skepping wag met rykalsne verlange om nie bemors te word nie en nou het ek begin kyk na die onsigbare. En die onsigbare hou vir die, vir die geestmens, onder andere, ons noem dit beskerming, geneesing en voorsiening in. En hierdie drie goeders is die basisse samenvatting van my oorleving op aarde. Die voorsiening om genoeg te hee, beskerming om te oorleef vir alle land Suid-Afrika, en geneesing is om gezond te wees. Want ek besef, as ek dit is, dan lewe ek. Maar as ek, as ek siek is, gaan ek dood. As ek beskerm nie beskerming het nie word ek gehijack, gaan ek ook dood. En as ek nie voorsiening het nie, dan gaan ek in elk geval ekonomies en financieel dood. So wat, wat is die use daarvan? So, al hierdie goed gaan oor my oorleving op aarde. En, en nou vind ek, dat Galatius geef Paulus vir ons, dat die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees. En die geest in my sê, hierdie goed is in plek, en hierdie goed sê, maar ons is nie in plek nie. En nou staan die twee te mekaar. En nou vind ons een ding in ons levens. Ons vind dat ons so bezig is met hierdie goed, met die beskerming, die geneesing en die voorsiening, dat hierdie dinge het eindelijk ons verhouding met die woord begin vertroebel. Wat ek daarmee sê, uh, ek gebruik die woord vir geneesing, ek gebruik die woord vir voorsiening, Ek gebruik die woord vir, vir beskerming, maar waarover gaan het? Dit gaan oor my vleeslewe. En solank het oor my vleeslewe gaan, het ons gesê, vleeslewe kan nie onverwelklik en onvergankelijk wees nie. Ons gesê, hierdie erfenis van ons word in die kracht van God bewaar. Nou kom ons gaan aan, ek kom ons lees dit weer. Hy sê, so dat ons, hy sê, geseend is die God, Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenke tot een levende hoop. Hy sê, dier die opstanding van Jesus uit die dood uit. Hy sê, so dat ons een onvergankelijke en onbesmette erfenis kan verkry, wat in die jemele bewaar word vir ons, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof, tot die saligheid, die, die herstel van die denkprocesse, nee, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou kom ons gaan aan, volgende vers. Hy sê, daarin, nou luister mooi wat sê, hy sê, daarin verjeeg jylle, jylle, al word jylle nou as het nodig is, een kort tykie bedroef onder allerhande beproevinge. Nou wacht bykie, wow, wat was beproevinge, wat is die woord beproeving? Is die woord dokimion? Nee, dit beteken nie, God sê, ok, ek ga jou nou een beter mens maak, dier jou te laat zwaar kry nie. Want nou, dit is godsdienst denken. Godsdienst het gesê, hierdie swaar kry, gebruik God om van my beter mens te maak. So God, laat my swaar kry, bring tragedie oor my, bring siekte oor my, daarvan maak hy my 'n beter mens. Maar as dit waar was, dan beteken dit dat Jesus halwe werk gedoen het aan die kruis. Hy het mos nie halwe werk gedoen nie. Hy het ons mos volmaak. Immer sy goddelike krag het ons alles geskep wat tot lewe en God vrug dien. Hy het ons mos volmaak gemaak. So hy het die herstelproses in die kruis volmaak. Ons is geregverdig deur hom. Nou sê hy, maar nou as dit nodig is, nou wat, hoekom sou dit nodig wees? Een kort tykie bedroef onder allerhande beproevinge. Waar, hoekom sou dit nodig wees? Sit soms die volgende vers op by, soblief Pieter. Hy sê, so die beproefdheid van jylle geloof, dat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar dier vier gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en eerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. Nou, wacht bykie. Hy sê, daarin verheeg jylle jylle, al word, as dit nodig is, word ons vir kort uitkie, beproef onder allerhande beproevinge, hy sê so dat die beproeftijd van die hele geloof, baie kostbaarder as goud, wat vergaan, wat dier vier geloofde word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlijkheid, by die openbaring van Jesus Christus. Nou, wacht bykie, wat bedoel hy daarmee? Sê vir my, as ek elke keer wat ek bel met die selfoon, iemand antwoord, ek krij nooit een beset toe nie, ek kry nooit een vrou wat vir my sê, the number you have dialed does not exist. Uh, ek kry nooit een number busy nie. Ek kry nooit, the subscriber you have dialed is unavailable at present. Please try again later. Ek kry niks ek nie, ek kry elke keer een antwoord. As dit die geval gaan wees, hoeveel geloof gaan dit ontwikkel? As ek net by vingers klap en is daar, hoeveel geloof gaan ontwikkel? Die essentie wat, wat ek hierin wil sê is dit, die beproeving van ons geloof is, ons moet onthou, daar is een proces, die eh, Romeine 12 het gesê, uh, ons, ons lichaam stel as een offer, en verander word dier die vernieuwing van ons denken. Nou, om ons lichaam te stel as een offer, dit is gedoen, toe, toe ons dier die geest begin lewe het, toe het Godse geest in ons kom woon. Maar nou sê, ons moet verander word dier die vernieuwing van ons denken. Nou, jy weet, al die jouwe naam kom in ons huis op, teker 50 keer een dag. Van, want elke skeet, elke pijn, elke ding wat daar is, is Elrie sy skuld. Want Elrie werk aan. Maar nou, nou, nou, nou is die vraag, hoe, hoe, kom, <laughs> hoe kom eh, werk Elrie hierdie vrou en so in die gym? Die antwoord is, soos wat sy hulle uitdaag, word hulle al fikse. Hulle kan allemaal gym toe gaan, hulle mooi kleren aantrek, gym kleren, en daar in die gym opdaag, en daar om die tafel gaan sit, en thee drink en koekies eet. Stem julle my saam, dan het hulle gaan gym, maar hulle het nie gegym nie. Die uitdaging daarvan is die ontwikkeling is mos juis om van 1 graad na die volgende graad, na die volgende graad, my lichaam uit te daag. En eh, Paulus noem dit, hy sê, ek kastei my lichaam, ek maak het diensbaar. Dit is klassiek wat ons in die gym noem. Hy sê, ek kastei my lichaam en ek maak het diensbaar. En jy sien, om myself te kastei, is in die sin, nie om myself seer te maak of leed aan te doen nie, maar om my uit te sit. As ek wil, as ek een goeie tyd wil rij in die agus, of as ek een goeie tyd wil hardloop met die kamerits, dan beteken het, ek moet soveel ure in sit in die oefening, anders gaan ek dit nie maak, dit is eenvoudig is dit. Die vraag is, wil ek die agus gaan rij? Wil ek die kamerits gaan doen? Wil ek? Dit is elke van ons besluit, mense. Maar, maar kom ons praat nou van die geestelike agus. Praat van die geestelike uh, ehm, kamerits. Jy weet, hier sit een klomp van ons hier, wat sikke goeders doen, soos Agus en Rai en Comrits doen, sikke goeders doen. Hier, hier sit een paar van ons, die oorgrote meerderheid van ons doen dit nie. Ons is nie daar teen nie, ons is eindelijk opgewonnen vir die ouders wat dit doen, maar ons doen dit nie. So wat gebeur met ons? Ons sikkel met die kilo's. Nie die wat ons afleed nie, wat ons ansit. He? Verstaan jy? Ons sikkel met ons circulatie, ons sikkel met ons lichame. Luister mooi, dit is so. Dis hoe dit werk. So watter tipe sport jy doen, watter tipe eh, eh, aktiwiteit jy doen, dis nie belangrik vir my nie. Die belangrike ding is dat jy dit doen. En want as jy dit doen, as jy so besig is, gaan jy die die vrugte daarvan jou liggaam pluk. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy nie die vrugte pluk nie. En nou skryf Paulus vir Timoteus, hy sê die liggaamlike oefening is van weinig nut. So die manne wat kom rats hardloop en die ouers ry, dis van weinig nut. Die ouens wat gaan, is van weinig nut. Maar daar's iets wat van meer nut is. Hy sê, maar die geestelike oefening. Hy sê, mense wat geestesvermoens besit dier die gewoonte geoefend, die woord wat hy gebruik in uh, eh, Hebreus 5, is die woord gymnatso. Hy sê, die ouwe wat die gymnas is in die geestwereld. Hy sê, hy wat geestesvermoens besit dier die gewoonte geoefend. Nou, jy sien, die verandering dier die vernieuwing van ons denken, is wat hier ter sprake kom. Want nou is ons nog met Petrus bezig. Want Petrus het gesê, hy sê, in hierdie proces, wat ons in die oefenprogram is, wat moet gebeur met ons? My denken moet verander, my denken moet meer verander. Hoe meer weerstand, hoe sterker is die inspanning waarmee my denken verander. Kan julle verstaan waarover dit is? Daarom het, het Jesus gebid in Johannes 17. Hy het gesê, Vader, ek bid nie dat julle uit die wereld wegneem nie, want hulle van die bose bewaar. Hy sê, hulle is in hierdie wereld, maar hulle sê van die wereld nie. Met ander woorde, ons is nog steeds hier, waarover los God ons hier? Hy sê, ons is sy trofee. Hy sê, in hom laat hy ons triomfeer so hy wil vir ons die triomf gee, maar die tyd is nou bezig om my te vang, kom ons gaan net aan, maar gauw, en is klaar, hy sê, die beproefde van julle geloof, wat kostbaarder is goud, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid, by die open, oh, wacht bykie, laat die, wacht bykie, laat ek nou stadig sê, hy sê, so die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is goud vergaan, maar dier vier gelouter word, jy sien, die beproefdheid van ons geloof, word dier vier gelouter, wat gebeur in vuur. As jy goud erts vat, en jy het hierdie goed nou gemaal en die ou goud erts afgesak, wat doen hulle? Hulle sit dit in die smeltoond in. En wat gebeur in die smeltoond? Die onsuiverheid en die suiverheid skui van mekaar. So om deur vuur te louter, waar hoor jy nou as dit nodig is beproef deur allerlei beproewinge. Dis nie God wat oor ons oor die goeders bring nie. Dis eenvoudig die aanslag van hierdie wêreld, die aanslag van die lewe wat dit aan ons doen. En ons kan ons verset en sê, why me, why me? Of ons kan sê, dis die uitdaging van die lewe. Dit is die dag wat die Heere gemaakt is. Dit is my geleentheid om te wees wat in my staan. Ek kan daar tegen uh, eh, Botas Hiel of Polly Scholes ophartlip en sê, is jy mal in jou kop? Of ek kan sê, man, ek doen dit, want ek wil die prijs verkry. Ek gaan die medaille kry, ek gaan dit ook klaar maak. Ek gaan myself oortuig, dis moendlik. En dis die beginsel waar ons hierdie dinge mee toepas. Nou sê hy, gelouter word, bevind mag word, hoor moet, tot lof en eer en heerlijkheid. Lof, eer, heerlijkheid. Wie wat is dit? Dis die vrymaking van die heerlijkheid van die kinders van God. Wanneer? By die openbaring van Jesus Christus. Wat is openbaring? Dis die oopmaak, die sigtbaar word, die, die, die besef, die inzicht kry. Elisa het die openbaring van Jesus Christus gekry. Daarom het hy die engele gesien hoor jy, sy dienstnecht het het nie gekry nie. Ek wil sê, Elisa sy dienstnecht was in, het in die geest gelewe, maar nie in die geest gewandel nie. Ek weet ook nie, kom ons, ek, ek, ek raai nie nou maar, maar ek weet een ding van Elisa, Elisa het in die geest gelewe en in die geest gewandel. Nou sien ons, uh, goed, laat ons verder aangaan, kom ons maak om klaar. Petrus, 1 Petrus 1, hy sê, vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, en wie jylle, al sien jylle hom nou nie, toch glo en jylle verblij met onuitsprekelike en heerlijke blijdskap. Nou wat het hier gebeur? Hy sê die, die uh, beproefdheid van ons geloof het nou het die heerlijkheid gegee, was kostbaarder as goud, wat dier vier gelouter is. En nou sê hy, wat was die resultaat? Die resultaat was, hy sê, dat vir wie jylle al het jylle om nie gesien nie, dat jylle om toch lief het. En in wie jylle, al sien jylle om nou nie, toch glo en jylle verheeg met een onuitsprekelike en heerlijke blijdskap. Maar hy het begin vanmorgen met die cellfoon en gesê, ek sien nie die ou nie, maar ek bel om. Ek sien hoe hy antwoord. Wat het hier gebeur? Petrus skryf vir ons van hierdie die wedergeboorte, die recht wat hy ons geskenk, die stand wat hy ons gegeet, ons toegang tot die geestlewe. Ons het om aangeneem, Godse geest ons kom woon, ons leven nou na die geest, hy wat na die geest lewe, ons leven nou na die geest. Dit het by ons een levende hoop geskep, een levende hoop op die onsigbare. Nou, tussen die onsigbare, eh, kom ons kyk hier, wat is sigbare, wat is onsigbaar? Wat bedoel hy by sigbaar en onsigbaar? Stem julle saam, dat, dat kom ons vat, vat die beeld, ek is siek. My geneesing is op die oomlik onsigbaar. Die siekte is sigbaar, stem julle saam? Dit waarvan Paulus praat, hy sê, ek let nie op die sigbare nie, ek let op die onsigbare, reg. Maar, ons gaan een stap verder. Ons sê, as ons na hierdie gebouwe kompleks kyk, dan sê ons, hierdie is een wonderwerk. Hierdie is een wonderwerk wat dier, wat dier geloof ontstaan het, maar nou is dit sigbaar. Nou, waarop let ons? Let ons nou op die sigbare of let ons op die onsigbare? Toe hy nog nie hier gestaan het, het ons op die onsigbare gelet, nou staan hy hier, waarop let ons nou? En dan sê op die sigbare, wat sê jy? <laughs> jy sê, nou slaan ons die tent op by die gebouw nie. Ons prijs die Heere vir die gebouw, vir die, vir die kompleks wat hier is. Maar nou, nou is ons visie verder. Ons visie is nie een gebouw nie. Luister mooi, ons visie in eerste instantie was nie een gebouw nie. Ons visie was die koninkrijk van God. Hoor jylle? So as ons nou tent opslaan by die gebouw, dis wat baie keer gebeur, ons ervare wonderwerk in ons leven, en die onsigbare word sigbaar, en dan staan ons tent op by die sigbare. Eh, terwyl die Here sê ek wil jou verder vat is dit ek wil jou na die saligheid van jou siel vat ek wil vir jou wys dat hierdie is maar net een stappie in die pad na die heerlikheid toe na die vrymaking van die heerlikheid van die kinders van God toe hoor julle so nou kyk wat gebeur nou omdat ek nie let op die sigbare en op die onsigbare sien ek hom vir wie hy is ek sien hom in sy totale voorsiening in sy voorsienigheid in meer as my probleem nou ek is op die oomblik is ek siek So my, my focus is om gezond te word. Op die oomlik het ek een tekort aan finansies. My focus is om in voorsiening te staan, om my financiële goed in plek te kry. Eh, op die oomlik is ek in, in die nood, word ek aanslaaf van buiten af. En my oomlik is, my, my nood is die beskerming. Dit is my nood nie, dit is die onmiddellike. Maar wie, dit is sigtbaar. Dit is alles sigtbaar goed, dit is alles lees. Waar, waar leed dit? Dit leed in die heerlijkheid van God. Nou ek wil vir jou sê, dis mos, dis mos nou uitgemaakte saak, dat dit vir God een erns is, een saak is, dat jy gezond moet wees. Huh? As hy dan ons siektes in sy lichaam gedraad, as hy die ellende van elke siekte en elke gebrek gevat het, is daar een moendlikheid, dat God dan nou sal wil hee, dat ek jy nog moet siek wees? Hoekom het hy dit als, hoekom het die, die laaste jota aan titel laat, hoekom het hy die laaste stukkie skuld, waarover hy die laaste siekte in gebrek gevat, om my en jou volmaak voor God te stel. Hy sê so dat hy ons heilig, sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, voor God kan stel. Dis die gedoen het. So luister mooi, ek wil nou vir jou iets sê vanmorgen. Hierdie goeders, is dalk ons strijkelblok. Hierdie geneesing en beskerming en voorsiening, die oorleving van die vlees, is dalk ons strijkelblok. Dis dalk myne. Want jy sien, terwijl ek hierna vastkyk, kyk ek eindelijk in die vlees vast. En God wil my gedachte verder vat, is dit. Want nou kyk wat sê, hy sê, ek wil weer vers 8 lees, in wie jylle, al het jylle hom nie gesien nie, toch lief, vir wie jylle, al het jylle hom toch gesien nie, toch lief het, in wie jylle, al sien jylle hom nou nie, toch glo en jylle verblij, met een onuitsprekelike en heerlijke blijdskap. Hey, het iets gebeur, stem julle saam, hierdie onuitsprekelike, heerlijke blijdskap, dink jou bykie oor, om jou in hom te verblij, met een onuitsprekelike, heerlijke blijdskap, ten spuite van die gebrek, ten spuite van die siekte, ten spuite van, ten spuite van, ten spuite van, wie wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dat daar iets gebeur het hier in my denken, wat my vry gemaakt het, van die slavernij van verganklikheid. Want besef jy, ek kan, een weldoener kan kom en een bedrag geld in my rekening in betaal. En ek is financieel vry, maar die slavernij van verganklikheid sit nog steeds in my kop. Ek kan symptoomloos voor julle staan, geen siekte in my lichaam heen nie, maar die vrees vir siekte, die slavernij van verganklikheid sit nog steeds in my kop vast. Kan man, hoor jylle? Hoor jylle? So, solang dit gaan oor, oor vlees, oor my vlees, sit ek met een probleem. Want dan gaan eh, die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees. Nou, kyk mooi, ek wil, hier, ek, ek wil nou een ding trek hier, ek hoop jylle snap my vanmorgen, kyk mooi, ons weet geneesing is Godse droom, dit was waarvoor Jesus gekom het recht. Maar besef jy geneesing in hierdie context waarin ek het vanmorgen sê, beteken, die geneesing word die sigbare, wat veg met die onsigbare. Die onsigbare le ander kan die geneesing. Dit gaan van God oor meer as die geneesing. En as ons ons focus stel op die geneesing, dan besef ons nie, God wil my nie genees om my te genees nie, hy wil my genees vir die doel. Hy het my genees vir die doel. En verstaan jy, om veranderd te word na die beeld, is om my geneesing te sien, maar nie, nie my, gene, my geneesing vast te kyk nie, maar die hoer doel te sien. Nie die hoer doel met my siekte nie, as geen doel in my siekte nie, behalwe van die duivel wat steelslag en verwoes. Om die doel van God te sien, wat sê hy van, van hy sê, jylle die einddoel van God met, met Job gesien, wat was gewoon God om, hy wil om dubbel seen, waarin le die seen? Die seen le dat in die wandel, moes die heerlijkheid van God vertoon word moes die kinders van God geopenbaar word. In ons wandel moet die deurbraak kom van die openbaarmaking van die kinders van God om los te kom uit die slavernij van verganklikheid uit. Nou kom ons kom met laaste een van die skrif. Kijk wat sê hy. Hy sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Nou hierdie is nou net die inleiding tot wat ons wou sê vanmorgen. So kom ons maak dit klaar en ons sal volgende week van hieraf aangaan hierdie was nou nie deel van die ding nie. Ja, ek dis was ook nie een van die skrifte wat ek vir Pieter gegee het nie, maar dis nou dis nou so. Kom kom loop nou gou-gou saam met my weer net hierdie pad. Ons sien dis nou ons het 3 om saam te vat. Ons het 3 groepe. Ons het die wat in die vlees lewe, wat ook in die vlees wandel. Ons is klaar daarmee. Afgehandel. Maar nou het ons twee groepe, die wat in die gees lewe, maar na die vlees wandel en die wat in die gees lewe na die gees wandel. Nou kyk mooi. Die Ek wil ek wil ek wil voorbeeld gebruik. Kyk vir Paulus. Die ouens sê vir Paulus, Agabus, onthou jy Agabus vat sy sy gordel of hy vat Paulus se gordel en hy bind sy hande vas. Hy sê die man aan wie hierdie gordel behoort, ek sien dat hy gebonde na Jerusalem toe gaan. Ouens besmeek hom, hy sê asseblief ou maat, hierdie ons gaan jou doodmaak as jy gaan. Hy sê ek sou wel ek sou wel bereid wees nie net om gebonde te wees nie, maar om te sterwe maar hierdie, hierdie roep van my, gaan ek voltooi. Wie wat sien Paulus? Paulus kyk verby, verby die beskerming. Kyk hy, nadat ek voor die keizer gaan staan, en ek gaan hierdie getuinis voor die keizer gee. Die keizer sal geen verskoning hee, dat hy nie gehoor het van die goeie nies nie. Hoor jy, hoor jy wat in Paulus gebeur? Elisa, Elisa sien in die gees, en hier staan hulle op, wat sien Elisa? Elisa is bezig, met die verkondiging van die woord. Nou kyk nou mooi, ou Ben-Hadad het uh, Joas, nee, was die koning daai tyd, vir Joas so vervolg en in hom gesoek en gesoek en hy was te sterk vir hom en Joas het elke keer om ontglip. Want elke keer sê Elisa vir hom, luister, hy's daar, hy's daar, hy gaan daar wees, jy moet sorg hy daar is. En so bly hy uit totdat Ben-Hadad besef het, hier's 'n verraaier in ons midde, want iemand iemand split my elke keer by by Joas. En sê nee, daar's 'n man in Israel wat weet wat jy in jou slaapkamer praat. Dis nou by wyse van spreuke. Alright, kom ons los dit daar. In elk geval, wat toe gebeur is, dis toe wat hy hierdie groot leer mag stuur om Elisa gevangen te gaan neem, want hy weet as hy Elisa het, dan gaan hy die koning van Israel in die handen kry. En dan is, sien jy hierdie uh, deel wat, wat André van gepraat het, wat hy sê, uh, ek, ek kom hierdie massa ouwe in dood aan, en die dienstnecht kyk uit by die venster, en hy sien hierdie waans en pere. En Elisa het klaar gesien, iets meer as dit. Hy sê, oop dan toch sy oog, En sien, op daai oomlik, toe sien Elisa sy dienstknecht in die gees, sien hy in die gees, sien hy die vierde gewaans en perre van die engele, miljoene in gereedheid, staan die engele voor die troon. Sien hy hierdie, maar dis wat, wat in hy vastkyk. En ek kan my voorstel, hy sê, en dis die volgende wat hy sê, ons moet hierdie ons pak gee, wat sê, wat sê Elisa, nee, kom ons vat hulle, en so vat hy hulle. Nou, hulle, hulle kan nou nie sien nie, hulle hulle sien, maar hulle sien nie, hulle sien nie wie Elisa is nie, hulle sê, hy, Elisa sê, wie soek julle? Hy sê, ek, ek, ons soek vir Elisa, hy sê, kom ek wees julle. En hy loop Elisa vooruit, en hy vat hulle tot binnen in Samaria, en Samaria, op die stadium, was die hoofdstad van Israel, nie, nie van Juda nie, Jerusalem was die hoofdstad van Juda, hy vat hulle tot binnen in Samaria, en toe die hekke achter hulle toemaak, en hulle is ingesluid, en Joas is al sy macht is daar, om hierdie oost klaar te maak, sê Joas, ah, nou maak ons hulle dood. Wat sê Elisa? sien, hy het verder gesien, oor die, die heerlijkheid, die slavernij van vergankak, hy sê, kom ons maak hulle hier dood, wat sê hy sê, hy sê nie, gele kos, en hy geef hulle een party, hierdie ons wat hom kom vang het, hy geef hulle een party, en hy sê, right, laat julle gaan, daar gaat hulle terug, en wie wat sê die skrif, wie enig hy skrif, hy sê, en Benadad, het nie verder, achter Israel aangetrek nie, is dit nie plan A nie, <laughs> dit plan A, nou goed, waar het ek al bij gekom, ek wil sê, hy het ons, hy het ons dit geskenk. Nou moet ons, om in die geest te handel, beteken het, moet hier iets niets kom. Ons moet verder kan sien. Ons moet verder kyk. Ons moet, ons moet, ons moet hoor wat sê die skepping. Hy sê, hy wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So die kinders van God moet sigtbaar word. Die heerlijkheid van die kinders van God moet vrykom. En stem jylle saam, as die heerlijkheid van die kinders van God vrykom, dan is ons gezond. Ja dat ons voorsien. Come on, dat ons beskerm. Stem jylle saam? Die heerlijkheid van die vryheid van die kinders van God, uh, of die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God, sluit ons al die dinge in. So, uh, uh, dit is vir my, asof Godse geest net vir ons sê, luister, ek wil nie jou hier teemblind staan nie. Ga voorbij, ga voorbij, kyk verder. Verblij jou, verblij jou in die Heere. Ek herhaal, verblij jylle. Nou, uh, uh, wat gebeur hier? Hy sê, in wie jylle, al het jylle nie gesien nie. Nou kry ons hierdie aanslag. Maar ons, ons het hierdie blijdskap, want hoekom? Die aanslag word verdwerg dier die blijdskap. Die blijdskap in die Heere neem die aanslag van ons weg. Ek skies die tyd het uitgeloop op ons, ek het nog nie eers begin nie, maar wacht bykie, ek net vir julle ening sê. Kyk wat is die sleetel. Kyk wat is die sleetel. Kap het om vir ons gegeen ek gaan dit net noem, dan gaan ons volgende week daarmee aan, uh, in Colossense 2 vers 19, dit kapie dit gegee, ek dink nie, hy het geweet, hy gee dit nie, maar hy het dit gegee, want hy het gesê, die volheid van die Godheid woon in Jesus lichamelik, en ons het die volheid in hom, ok, ons het die volheid in hom, nou, ek wil jou iets vraag, kom ons kyk bykie, ek wil teruggaan na wat, wat, uh, en dat verlede week vir julle gewys het. Kyk, as ons na die mens kyk, as ons na die, ons gesê, dis ons ou diagram van die mens, hier is die mens, daar is die siel, en daar is Godse gees, het in die mens kom woon. Nee. Nou wat gebeur, is dit, nou het ons hierdie skrif gelees, in hom, in Jesus, woon die volheid van die Godheid lichamelik. En hy sê, en jylle het die volheid in hom. En toe sê ons, met ander woorde, die volheid van die Godheid woon nou lichamelik in ons. Die volheid van die Godheid woon lichamelik in Jesus. Hy sê, en jylle het die volheid in hom. Maar, dis nie wat daar staan nie. Luister weer. Daar staan nie, jylle het sy volheid in jylle nie. Hy sê, jylle het die volheid in hom. Kan jylle dit verstaan? Jylle het die volheid in hom. So die, die, die, die volheid is nie in jylle nie, die volheid is in hom. So waar is ons? Is ons in hom of is hy in ons? Nou kyk nou mooi, ons, ons beeld wat ons geteken het, is, hier is lichaam, En daar is my persona, die sielsdimensie, en nou het Godse gees in my kom woon, so, hy in my is vir my die volheid. Hoor jy mooi? Hy in my is vir my die volheid. Is jylle by? Maar kyk nou wat sê Colossense 1, jylle is ons nou in Colossense, nee. Kyk nou wat sê Colossense 1 vers 27, 26 en 27. En daarmee sal ek stop en dan kan ons volgende keer, kan ons dit weer voorvat, maar ek wil julle net lis maak afvoor. Hy sê, Hy sê namelijk, die verborgenheid wat van die eeuwe en geslachte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Vers 27 sê, aan wie God wou bekend maak wat die rijkdom van die heerlijkheid van die verborgenheid onder die heiden is. Dit is Christus onder jylle die hoop van die heerlijkheid. Christus onder jylle. Nou wacht bykie, die woordkie onder is die woordkie een in die Grieks wat eindelijk beteken in. Christus in jylle, luister mooi, ek hier, Christus in julle, sien jy hier ons beeld, dit is diagram, Christus in ons, die volheid van die Godheid, wat in Jesus lichamelijk, woon nou ook in ons, nie? So Christus in julle is die hoop, is die hoop van die eerlijkheid. Maar kyk mooi, om uit die geest te leven en uit die geest te wandel, so beteken, dat die hoop, die hoop wat ek ontvang het, toe Godse geest in my kon woon het, nie moet beskaam nie, maar oorgaan in geloof. In geloof, is the substance of the things hoped for. Met ander woorde, nou word het een werkelijkheid. Nou hoop ek nie meer vir hierdie goed nie. Hierdie goed is in plek. So kan jy sien, dit moet in geloof oorgaan. Nou kyk mooi, wat sê Colossense? Colossense sê, Christus in ons, die salwing van Godse gees in ons, is die hoop van die heerlijkheid. Maar dit beteken nog niks. <laughs> Hoor mooi. Hoor wat sê die volgende vers. Hoor wat sê vers 28. Hy sê, Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Christus in ons, ons in hom, wat is die verskil? Kyk mooi. Kyk wat het Hendag gesê. Wat moet gebeur? Wat is die einddoel van wat het Petrus nou gesê? Is die einddoel van ons geloof? Die herstel, die gesond word van my denke, nê. Nee, as my denke gesond word, stem julle saam, waartoe moet dit gesond word? dit moet gezond word tot Godse geest, tot Godse geest denken. So, as Godse geest in sy volheid binnen in my woon, nee, en my denken is gezond, dan beteken het my denken gaan lyk soos die geest van God wat in my woon. Is jylle by? Ons word van gedaante verander na wat er beeld toe? Na die beeld van God. Wat, wat moet verander? My denken. Soos wat my denken vol word daarvan, weet ons, nou is die paarskuip vol, nou gaan hy, gaan hy uitstort. Sien julle wat gebeur? As die gees van God uitgestort het, die paarskyp oorgeloop het, en nou vind ek myself, sien jy, sien jy wat ek bedoel, die uitstort, bring die gees van God oor my, om my, my ander woorde, nou word ek, is dit ek in Christus, nie meer Christus in my nie. Sien jy die verskil? So het Paulus sê, dit begin by Christus in my is die hoop van die heerlijkheid. Maar dit gaan na plek toe, waar my denken vol word, so ek in Christus is. En as ek in Christus is, dan gaan dit nie meer oor my nie. Maar ek wil vir jou dit sê, as ek in Christus is, is beskerming, geneesing en voorsiening absoluut in plek. Maar jy sien, toe ek van beskerming, geneesing en voorsiening een doel gemaakt het, het gees begeerd in vlees, in vlees in gees, en ek kon nie doen wat ek wou nie. So wat hier moet gebeur, is om by een plek te kom om om te sien. So miskien moet ons het daar vanaf aanvat volgende keer. By vers, is het vers 7. Eh, van 1 Petrus 1 vers 7, wat hy gesê het, die blijdskap wat ons het, om om te vind, om in om gevind te wees, om in hierdie verhouding om te kom en te sê, Heere, ek soek jy, so ek wil jy luister toegewee met iets, ek, ek voel vir my vanmorgen onvolledig, ons het nie klaag gekry nie, maar kom ons, stop het hier, nou sê dit, ek wil jou huis toegewee met een ding, en sê, Heere, jy weet, jy weet, dat hierdie symptome in my lichaam nie rood nie, hy daarvoor gesterf. Heere, hy het gesterf, so dat hy er daar genoeg vir my gewees, dat daar voorsiening vir my is. Alles wat ek nodig het in die lewe, om te kan lewe, om vir u te kan lewe, die vraag is, vir wie wil ek lewe? Maar kom ons aanvaard het nou in die rechte sin, om vir u te lewe. Heere, ek weet, u maak ernst daarmee. Ek weet wat u hart is vir my. Dit is genoeg vir my. Dit is afgehandel. Maar nou, nou soek ek na meer as dit. Nou soek ek om u te sien hierdie goed gaan ek nie meer my teen blind staan nie, want jy sien, hierdie goed is vlees. En nou sê hy vlees vergaan. Verstaan jy, hierdie goeders, hierdie goed vergaan, want as dit sigtbaar word, vergaan het. Verstaan jy wat ek bedoel by vergaan? Maar wanneer dit onsigbaar, God wil my in die onsigbare intrek, hy wil my intrek in meer as dit, en om by een punt te kom en te sê, jyre, dis nie dat ek sê, nou, nou is, moet ek maar siek wees nie, nou moet ek maar sikkel nie, dis nie dit wat ek sê nie, ek sê, jyre, ek vergeet nou van siek wees en sikkel. Ek gaan nie langer energie gebruik op siek wees en sikkel nie. Heren, my, my energie gaan nou in een ding in, dis om jy te sien. Een ding het ek van die Heren begeer. Dit sal ek soek, sê David, dat ek al die dae van my leven mag woon in die huis van die Heren, om sy lieflikheid te aanskou in sy tempel. Om sy lieflikheid te aanskou in sy tempel. En jy sien, dis hierdie ervaring, wat my denken gaan volmaak, die paarskyp gaan volmaak, tot so mate, dat ek in die huls van Godse geest sal wees, en dat ek nou in Christus is. Daarom sê hy, ons het die volheid, waar het ons die volheid? Ons het die volle volheid potentieel, wanneer gaan die volheid sigtbaar word? Wanneer gaan die heerlijkheid vrykom? Wanneer ons dit in, in hom het, nie hy in ons nie, ons in hom. So die, die geheim is, dat, dat ons verander van die hoop van hy in ons, na ons in hom. Prijs die heren. Vader, ek dankie vanmorgen. Dankie dat u vir ons substantie gee. Dat u een plan, een doel, een droom vir ons levens het. Een droom met hierdie skepping het, wat aan die slavernij van vergankelijkheid verbonde is. Heere, dat daar een vrymaking moet kom. En Heere, ons weet nie mooi precies hoe dit gaan lyk nie. Maar een ding weet ons, dit gaan een heerlijkheid wees. Die heerlijkheid gaan sky. En dit is ons verwachting vir die vermoed. Dis dit waarvoor ons voor die staan vanmorgen en sê, Heere, ons besef, ons kan nie tevrede wees, net met vlees nie. Hy het ons geroep van meer as dit. Ons is deel van, van die rots. Ons is deel van die. En ek dank jy daarvoor. In Jesus naam.